Gurekin aritz bidegain egunon zuri? Egunon. Eta ustaritzetik, sobra urgunetik aldiuntan, ustaiztar aurkesteko antzerkidari, bertsozale, uh, eh, kantari, eta ofizioz sukaldari, edo sobra trompatzen hortan? Bai, hori da, bai. Hori da, berroita iru urte ere. Ez agas. Ah, ez agas, noizkoa zira? Eh, Marxoen ama bostekoa, ah. larroita bian sortua, bez... Uh... <laughs> Mementoan zomaite egunez, gunez berroita bi urte ditut. Eta lan talan ari hor eh, hartzarorekin eh, lanean dudarik gabe? Bai, bai, bai, hori da. Eh. eh? Urgian hasi ginen gu, gure antzerki taldean Eta ba, funtsian erriko jende frangoa idalanean, eh? izan gu antzerkian dantzari eta musikari jende hain nintz bada mugitzen dena hor festivala. Bakutsak badu bere jola hori pixkat. piskat. Bai, hori da, hori da. Hori urtetan usatiak ziste. Bai, bai, bai, egia da, bon, jauteria bera aspaldidanik eh, hor da, gero horren ingurien anartzaro festivala sortu zen emeki emeki, eta bai, bai duen formatu hori hartu bat duzu maitu urte eta bai zaiten da animazione frango bat zu maite gunez. Mhm. Tartalo izango nuntik eldu zauzu hau? Hori, behar uzko jaki, uh, galdegin beti zarratia ditzen den bat, di? Hai. nahi bauzu hemen gomitatu noizpait esplikatuko duzu berak. Beti zaratia. Ha. Ah. Ez duzu kondatuko, jantzendako. Ez duzu kondatuko, jarek du as, asmatia. Eta ordean, eh, izartxo dantza taldean ere sartu zinen laguntzaile gisa? E, dantzari gisa. Dantzari? Ni, berantasin nintzen, eh? amasei urtetan edo amabost amasei urtetan sartu nintzen. Muntatuz bai zuten eh, dantza talde bat, ola nera edo, eta bonek segitu nuen. Beda, usaian sartzen da bizikiko izago, hor bos pasai urtetan? Ba, baina ni uh, beran lotu nintzen. Ah, bai? E, ba, ba, ba, jakin behar ni uh, eh, ustaritzera, dinzera, bizitzera amika urtetan edo, eh, ba, gura suek etxe bat erakibaitzuten da, ola. Eta hor, gero, sartu nintzen, pixka bat... E, bo, dantzan ikasteko baino gehiago, e, e, pixka bat egi dinamikan txartzeko edo, eta dantza talde batean txartzea, uste dut manera ona dela egi batean integratzeko. Aintzin egin azin hori dantza pixkat? Ez ez bate. Bat ere? Ha. Ha, ah, eh? Gero, enintzan, izan, izartxuko historiako dantzaririko behiraena apentziaik, eh? <laughs> Baina, bo, denako nartzen dituzte, behaz, eh, mm. untsa pasatu. Bo, beste nartian, eh, untsa... Bai, nahazten zinen, eta... Bon. Ba, ba, ba. Izartxo, ara, dantzataletik horbil. Iauteri mundu hortan, ordean, zer garai hortan txartu zira? E, ba, ba, iauterian e, antzerkian asean intzin, e, dantzana izan aniz, e, aberen dantzan, zirtzil dantza horietan ere bai. Kaskarotetan, Emilia? Bai, kaskarotetan ere, urte frangoz, pistan da. Eta, ara, eta gero... Bo, denboran antzerkian ari zirenak, oik ziren Michel Zagatia eta Xanejo Taber, Ber, Bixuko eta horiek. E, Naiz ituzten gazteak sarra hazi, eta gutariko batzu sartu ginen hola, e, izpairu. Eta gero pixkat gehiago, eta emeki emeki e, gu gartu ginen sekita. Ha, ah, hekutzi zuten eh? bai, emeki emeki. Eta gu gartu ginen bai dazten, eta taularatzen, eta istorio aipatuko dugu bai hau ere. Eh, zuk eh, tipidanik eh, eskol munduan morgildu zira, eskola beti entzun izan duzu familian? Ba, ba, etxean beti Euskaraz ari gira, tipitik beti Euskara dute txeko hizkuntza. Eta, bai, Euskal kultura, ba, ba, bestanda morgilduak izan girela, bai, persularitzan, bai, Euskal kantu denboran egiten ziren eh, kantaldi frango, bai baino gehiago eh, irutzen zait, eta beti denetara joiten ginen. Eta bo beste frango bezala, ba, nimur gildua izan Euskal munduan, eh, eta halas egite dut, ba. Ikasketak, nuen egin dituzu, zok, ikastoletan? Ba, ba, ni ama ikastolan baiunan nintzen, hiri erdiko ikastola ditzen zena, hori zen eta bai baita trinketa, trenke modern edo hori, horren ondoan mantzen ikastola bat. Gero arrango hitzen, kanbon, uh, eh, Ta Eta gero nik sukaldaritza eskola egin nuen biarritzen, biarritzeko lizio gotoli horretan. Mm -hmm. Zue kontzira eskolegian horrean, eh? Ba, <laughs> eniz, urrundu uh, Ez duzu falta mota hori joita, kanpora joita, untza untsa zinen hemen? Ba, ba, ba, usan izan, eta gainera joan gabe ere egiten aldira bidaia batzu, eta hmm. bo, mundua hor da, zein eh. Eta sukaldari beraz zure lanbidea da? Bai. Uai, ospitalean zira, azkenik? Bai, ospitalean niz, bat du urtean dana bat, ospitalean aizela. Lehenago ostatuetan eta aizan aniz, eh, ezkerta eskuin. Baina, bon, egia da, Guai menturaz gauzako beretzen ari dira, baina demoran alari baldintza aski txarrak ziren, eh, bo, ez da segretu bat, horren eh, oren egiten ziren, guai pentsatzen dut, baina paga ere <laughs> etzen araberakoa, biziki lan eh, zaila, eta bo, hori mentu batean buruan uh, buruari nuela hola bizi nahi, ara, eh? Uztu dut gauk aldatu direla gauzak, pixkat paga hobeak direla, beste baldintza batzu, baina duritzen zait berantira txartu direla ofizio hortan, zer eta ez dutegiago ne hori atxemaiten edo bizikinekez. ekez. Behaz ba, baina bai, ukan aukera bat ospitalan sartzeko, sartu nintzen bai, eta bai askoz bizi ritmo normalagoa dut. Mm. Eta zuk ordean ospitalearena, hor, beste maila batean gira, hor, beste sukaldaritza mota bat da, zumat apairu egite dituzie milako bat egunean, bai, haun egiten du bai. Eta sumatziste? Gua, mazazpiko zinergira, eta orta zaparte badira beste frango, um, ola basirak egiten eta platuak egiten, ta, eta, bo, antolaketa protolo bat da, eh? Ah, bai, pentsatzeko bai, da, bai. Bai, bai. Horenak eta behar direla ongi errespetatu? Horren nahi behar dira respetatu, gero badira protokolo zehaz batzu e, aldetik eta normala den bezala, eguk eh, janaria egiten dugu eh, jende e, fragileri, eridineleri edo xarri eta biztan da badutukula protokola zorrotz batzu, normala den bezala funtsian. Eh? Mm -hmm. Gero eta zorrotzako dira gauza, hori normala atxuma dut, sukaldari gisa ba, badugu ardura bat, eh? e, eh, jana edut, gauzak gaizki egiten badira, norbait e, eritzen alda gure gatik, edo, edo iltzen alda ere bai, beraz, kriston ardura badu sukaldari batek, e, izan ospitali batean, ostatu batean ere bai, e, beraz bai, gauzak uste dut, a, plantean, egime ardirela, hori baita gure ardura. Justoki, ardurak, arzeko momentuan, baduziezuek, hautatzeko manera, ez dakit, eh, janariaren aldetik, nuntik arzen duzuen erikagaia, edo edo presio batean behar dena sartu eta biziki komplikatua da. Bai, bo, nisu kalderi simplen izaz, eta ardura posturik uh, lanean. Bai, hautatzen aldira furnitzaile batzu edo hola, baina ez denak ere, jakin behar da, badirela zantraldasa batzu, bakzu, ospitaletan, eta e, gauza batzu e, Parisetik erabakitzen dira. Baina badirala ere eskumen batzu lekuko e, furnizaila batzuekin hartzeko gauza batzu, aragi edo barazki edo. Bai, entzatzen gira gauza batzu hobetzen, gero ikusi ze kantitateak egiten ditugun, ez da sekula eginen e, ostatu tipi batean bezain muntza, hori hori da, baina bo, Hala ere, kozinatzen dugu, jende uste, uh, uste dute batzuetan kizu, uh, eh, latak egitzen ditugula eta fini, ez, bai. aldatzen dugu hala ere, bai. Zuen osakaiak gehitzen ditu ziarek. Bai, bai, bai, bai, bai. Mm Eta nola pasatzen da, goizian goizik hasten ziste? Uh, eh, Seiontan hasten gira. Eta egiten duzu e, guardikoa eta atxekoa ere? Bai, bai, bai, bai, bai, egiten dugu... Fa guk dena egiten dugun guztia osten dugu eta gero serbitzu bat gutxean bat dute behar den materiala gauzak bero azteko taula eta behaz guk egiten dugu e, egun oso baten dako edo egun bat terdi ere eta, eta gero janaria banatua da serbitzu guztietara eta... Hmm. Bada politika bat ez en eh, enpoizen kontra edo botaz sobera janari botatzearen kontra edo... Bai, gero uh, hori uh, egan gure artean, eh, <laughs> obek ikudeatzen aldela. Uh, eh, bon, pentsatzen dut, janaria egiten den pundutik, uh, eh, beti badera purtzanta ekipi bat, uh, botatzen diren gauzak, zer enta zaila da, beti karkuletan musa izaitea, hmm. baina uh, biztan da. Olako kantiteak, kantitateak eginez, eh, galtzeak ere arabaerako izaiten ahal dira. Me eh, pertsonalki eh, eh pentsatzen du gauzako hobetzen ahal direla baina ez ospitalian makarrik eh, de, denetan bai, Eskolean jatetxeetan eta denetan berdin. Ba eta supermerkatuetan eta pentsatzen dut arrigarria dela arrigarria dela zenbat gauza botatzen den eh, eta pentsatzen dut hor indar uh, ahondia emaiten ahal dela enustez jakinez e, jende hauntzek ez dutela aski jateko edo nek ez jaten dutela eta ba, uste dut badela gogoeta sako matera maiteko de, denetan. E, eta gu haurek ere gure etxetan e, pentsatzen dut gauzak botatzen, botatzen ditugula. Bo, hor bada gai potolo baten ustez gaztetan, eh, musika jotzen baituzu eta suiz, eh, suizida bai. tendentziz etik eldu da izen, azikiro tendentziz eh, taldeko kantari zira? Bai, bai, eskira ari, eh, bai, irri egiteko aizan ginen, gara Hori dora sortu zen? Bo, la, Pesta batean? Ba, lagun artean, eh, hola, Iago, irri egiteko proiektu bat zen hori, ez dugu biziki seri oski hartu gure burua, eta... Zikiro tendentziz. Bo, ono aliziste? Artzen aliziste? Ba, iman aspaldi ezkira izan, eh? Mm. Iarteko. Zer da? Zer musika mota da? Espikatzeko? Mm. <laughs> Piskat brutala edo. ba, joak estiloko. Zer bai, bai. Hmm, Zuka entzun duzu lako musika? Gaztetan? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, uh, eta entzuten horrein nu, eh? Bai, nik denetaik entzuten dute musika bezala, zinez, uh, gauza musika mota Aumentzi dikian eh? gero egia da uh, eh, NB launa aldean aumentzi zentzira larroko eta amarko amarkadako jok tal, jadikal talde horiek ez, eh? negu gorriaken gara hori eh, ba, ziren talde andana bat eta eta konzertu andana bat eta bai hori izan da gazte demora gazte demoran musika hortan murgilduak ginen eh, nuit lagunak eta eta beste frango. Ateratzen ziren, konzertu eta erat? Bai, bai, bai, bai. Bai. Bai, bai. guziak ezagutzen? Bai, bai, eta ba, ziren uh, konzertu frango, feua ere badira, eh? baina... Uh, ba, gara musika, rock musika hori uh, entzuten ginen, eta gaur egun ere, eta talde batzu ez dira hori geldituak ere funtsian, eh? <laughs> Dirigen trebentz edo lakoak. <laughs> bai, adibidez, bai, adibidez, bai. Eginen dugu pausa bat musikarekin, baina berantago entzoren dugu justoki eh, aipatzen duzun talde horietarik bat eh, dut, baina hasiko gira oskorirekin, eta hor hautatu duzu zalaparta kantua. Bai. Zendako, oskorri? Zendako oskorri, oskorri eh, betidanik ekipitik uh, ras maite dutan talde bat baita, pasatu da ditut ez da gitzen bat horren, horien uh, diskak eta kantaldiak ikusi ditugu parrasta bat uh, eh, amarekin eta nahiarekin eta eta zendako autotu dutan, ez dakit, uh, pixka bat nostalgiaz behar bada, <laughs> mainan uh, eh, uh, orainu entzuten maitut erregularki eta atxemaiten dut uh, euskal musika munduan biziki kalitate honeko talde bat zela, uh, arras uh, profesionala eta uh, Uh, alaia ere bai, eta bon, badizuzte ez dakitzen bat diska eginak eta denak uh, bikainak izan direnak edo gehienak hasteko. Eta ara, zendako hau tautan egi. Untxa, salaparta beraz, eh, aritz bide gainek hautatua. Babalore, babalore, babalore, babalore arpegia mi kolore, zirrigitu, zirrigitu, zirrigitu, zirrigitu, ikusia errigitu, tricolore, sirrichito, sirrichito, sirrichito, y y cusci y riquito. Silly burdi, silly burdi, silly burdi, burdi, ma la burdi, parta, parta, parta, parta, burdi, burdi, burdi, burdi, ma la burdi, parta, parta, parta, parta, parta. Arrakasta, arrakasta, arrakasta da gure kasta. Barrikada, barrikada, barrikada, barrikada, garrikati, garrikada. Arrakasta, arrakasta, arrakasta, arrakasta da gure kasta. Barrikada, barrikada, barrikada, barrikada, garrikati, barrikada. <laughs> Zalaparta, hemen, oskogi taldeak eh, emaiten zuen, ah, eta aritz bide gainekin girela solasean ari goizuntan, eta epatzen patzen hasi gira, eh, festivala, ordean lehenik izartzu dantza taldearekin, hasi zinen, piskat sartu zinen jauterien mundu hortan. Ba, hori da, ba, ba, ba, ba. Dantzan lehenik? Dantzan lehenik, ba, dantzan, gero, zemaiturte murean piskat antzerkian jokalari gisa, lehengo belaunaldiarekin, eta gero... Saharrekin? Ba, saharrekin edo gazte izan horiekin. <laughs> Eta gero, bai meki-meki, gure baita ikasikinen, eh, segita hartu ginoen, eta... Eta gutizia bazinean, tira bazinean horra idazteko? Bai, bai, bai, bai, bai, gero, apistan ah, ah, da, lemisiko urteetakoak ez ziren maitez bada, guai bezain untsa idatziak, eh, utxetik hasi bai eh, pixka bat jakin gabe, soberan, zergiban nola idazten zen, eta gero, bo, me urtetik urtera beti upekuntza batzu egiten dira, eta hori ere ikasten da, beste gauzak bezala. Adan, behar da, miatu biskat egian pasatzen diren kutzukeriak? Hori da, ba, ba, ba, ba, pasatzen direnak. Eh, batzutan bada aktualitate frango, beste batzuetan guti, eta, bo, ba, ba, behar da begiratu pixka bat zekertatzen den, bai, hori izaiten da lan kolektibo bat, gero, elgarrekin ere baiten duguna, eta horrekin gero historio bat asmatzen dugu, eta, eta ara. Izan dira, garaiak nun eh, aizio zen uh, aktualitatetik zerbait iratzea, umorea ekartzea? Uh, uh, ba, ustaritzez minzo bagira, bai, izan dira, garai batzu gure lanaren dako, errexago zirena, konpazionoel elmazen hau bat lez bat deiten zena. Frango personaia berezia eta, bo, izaiten zen, zer konda urtero berekin. Gero ere izanak dira, eh? jena dut gero abertzaleak hartu zuten erriko etxea, baina ez da pentsatu behar abertzaleak direla, eta abertzaleak baino dela egiten dutela, betez dela, eta abertzaleak dira ere dira jorratzeko edo... Bon. Autokritika egiten alda, erresa da egitea? Uh, autokritika egiten alda, ba, erresa den ez dakit. Baina uste, uste dut beharrezkoa dela autokritika egitea, bere buruaz trufatzea. E, beste buruaz trufatzeko, ja, berda jakin lehenik beste bere buruaz trufatzen. Eta, bai, eta lan interesgarria da ere. Mm -hmm. Txamaiten dut. Eh, zuma demora bat dagoa ja, guti gora bera idazten duzula. Erran ezake amos bat urte, holako ziait, eskatu iso, ba. Ez da gaizki, behar da hori da ez, mentuaz beldurra astapenean, noiz hasten ziste horren egiten? Urri astapenean, eiten ditu gure musiko bilkurak, hmm. pixka bat uh, zerrendatzeko lehenik, uh, aipagaiak edo burra etortzen zaizkigun gauzak, eta gero, bon, hasten gira bat pentsatzen, nola eraikitzen alden uh, eh, historio bat, e, pertsonaia, eh, nola, nola eraiki ari gorri bat, eta ara, gero ni hasten izidazten, idatziz bezala lagunari, laguneri uh, behako bat egitea galditen diet, eta denen iritzien arabera, egiten dira moldaketa batzu eta hola. Eta behin idatzirik, ebe, hasten gira gero lanean, errepikak eh, egiten eta abar. Zehatza zira, eh, taula zuzendari gisa? Uh, taula zuzendaritza denen artian egiten dugu pixka bat. Uh, Ostion dugu, ni ofiziozko zineraniz, uh, ez da naiz taula zuzenari bat. Eta besteak ere ez funtsian, baina uh, ez dugu sekula hartu taula zuzendari profesionalik edo aditurik gure artean egiten dugu, pentsatzen dut agiri dela hori gero egunean berean, ez dela uh, taula zuzendari profesional batek uh, egiten alduen bezain perfektua izaitean gure antzerkia, baina uste hori ez dela grabe, zeren eta iauterietan emaiten den antzerki bat ez da egina perfektua izaiteko, ene ustez... Eh, hori da erritarren artean muntatzen den talde bat, uh, eh, diakinez denak onartuak direla, izan antzerkilari bikaina edo bat bate esperientziarik ez duena. Elburua ez da mm, kriston gauza bat egitea. Elburua da hori, uh, karrikako antzerki errikoi bat egitea, eh, bere zailtasunekin, baina uh, ara hori da garantzia gure arteko zeit egitea, Besta egun bat da, beraz, bo, norbait trompatzen bada edo, hola, ez da grabe, ez da grabe, jauteri egun bat da, eta, uste, bo, entzatzen gauza eh, kalbezen usa egitera, batzutan uh, antzerki batzu ere usituak izaiten dira, beste batzutan gutxiago, baina uste hori behar dela atxiki espirituan, ez, eta da humiltasun pixka bat ere bai, gane, gu eskila hasiko egiten e, eh, eh, guk ah, alako maila, doa, antzerkin maila da nahi duguna, edo ez ez dugu hori gira ustaritzeko gazte batzu, eta izten dugu alduguna, eta jendeak alaz uh, eh, irri pixka bat egiten alba duten, bat hobe, eta ara. <laughs> Hmm, amatura egoitea importanta da ere. Bai, izan ustaritzen edo beste herrietan ere, uh, jauterik garaian antzerki handan bat eh, egiten da, forma desberdinetan, eh? leku batzutan libertumenduak dira, hemen lapurdi aldean gehiago zan batzaren hauzi edo lakoak. Baina uste dut importantea dela hori. Egun batez egiten badira olako antzerkiak, antzerkilari profesional eta horiekin, ba, bai, berbadalan bikainak izanen dira, baina galduko du bere harimaren partea handiena ez. Beraz hori, uste dut importantea dela hori buruan atxikitzea. Interesgarri da, ertan duzuna. Ibiltzen zira, horretan beste libertimendu kabalkada eta horietan, ba, ere? Bai, bai, bai, gertatzen zait, bai. Beste lanak ikustea, ere bizten da, eta bon, behar da, eh, ere. Eta bai, badira lan bikainak, eh, kabalkadak aipatu baititu zuazken urtetan egin dira handanat. Profesionalizatzen ari dira, hauek ere, eh? mm, Bai, badira batzu zuzinez maila, mm. maila biziki honekoak, bai. Bainan... Uh, Baina bai, interesgarria da, eh, libertimendu batzu ere biziki maila honekoa gedira, biziki ringarriak, biziki, bon, biziki lan interesgarriak eh, badira. Baina bai, ez da, gauza hori ez da profesionalizatu behar, ene ustez, eh, behar da, txiki, erriko hori, hori galtzen bada, e, kasu, ez gote giren lan batean ez erriko. Mm -hmm. Ez gira horretan, eh, ez zaitetuditzen, eh? baina kasu egin behar da hori. A, ah, jendea jindain bezala, pagatu bere sartzea eta begiratu... Uh, bai, bai, bai, hori da. Eta... Um, adibidez, kabalkada bat adibidez, eh, ene ustez ez da egin behar uh, kabalkada bat egiteko, mainan, balin bada zerbait kondatzeko, eta naiz bakarra hori jaisten duena funtsian, eh? Eta... Mm, bon, kasu kasu egime da gauzer, uh, eh, da guk ere egiten dugu lako, bat ditugu gure akatsak ez dakit, baina uh, importanteena da zer kondatu nahi den, zer salatu nahi den, ze, ze debate zarri nahi den main gainean, ze gogo eta e, eh, pizara hazi, efa, gu, adibidez gure helburua ere izaiten da batzutan gogo eta batzu edo debate batzu hastea eta Bon, Hortako eh, egiten dira, antzerkiak. Uh, eh, Fena, nik arrasteko gauzako lekusten ditut. Ba, jendeak gaitzea azten alduzie, eta hor, kasik hori da, alburuetari bat, jardoki penak izaitea bedaz parean araike. Bai, bai, bai. Ba, gero, gaitzitzia gaitzitzuko, uh, ez zait interesgarriatxe maiten, baina Egia da, pixka bat beti umore, sirikatzaile edo hori bukaiten dugula, bai guk eta beste antzerkiek ere, hori berde atxekin. Gero, nik uste dut badela muga fin bat hor, uh, eh, ez beti erresa rapatzeko, da provokazioa eta errespetu faltaren arteko muga fin hori. Da mm. batzutan ez da erresa jakitea hori nunden gu eskira hor jendeari respetu falta emaiteko. Batzutan behar gertatu zaigu, eh? uh, eh, oa hartu gabe edo. Uh, Baina, eh, horretan da muga bat. Uh, Sidikatzailea edo provokatzailea izaitea eta hori bai da uh, guk egiten ditu antzerkien funtsu bat, ezin bestekoa. Baina eskira hor ere gai, gaiztuak izaiteko, iduritzen zait. Hau, izenez emanen duzue, aste hartau izanen da martsoaren laua. Hori da. Eta uh, beti bertokian egiten da, untsalaz? Ba, hori da, usaiak izaiten da, seiak gairian, usaiak inguruan, iribereko plazana astea. Hori izaiten dira lemiziko dantzak, gure antzerkiren lemiziko partia. Uh, eh, kampuan. E, ba, kampuan. Eta gero izaiten da, karrikan barna bilaldia, eh, dantzari musikarita denekin, uh, badira geldi gune batzu, uh, dantza batzu, ustot, eli, elizain zinean, edo, iten direla dantza batzu, maien dantza, eta olako batzu, eta gero purukuko plazan, gaineko plazan, egiten da segida, beraz berriz ere dantzak eta gure antzerkiaren segida eta zanbantzaren eh, kondena, Eta hori guztia pasatuta, be, batzuk eh, trago bat edan nahi badute, eh, bada manera, bada ejumeria, bada dena, eh, gauak segitzen du. Uh. Giro, edo da hor da Artzaro Festivalunen puntu nagusietarik? Nagusia, janezake. Mhm. Nagusia mm -hmm. zeren eta Artzaro sortu da jauteriaren ingurinan eta ez kontrarioa. Uh, jauteria, ez da sortu zen, alo eta lauean, alo zerbait, uh, ez badut erten. Tartzaro berantako jinda, jinda ez dakit, laro eta edo lako zaitetan. Beraz, jauteria da ba, egun nagusia dudarik gabe. Mm Hor -hmm. diren guziekin eta suak eta ikusgarri edera da. Bai, bai, bai, bai, hori da. E, ikusgarri edera da, baina ez da ikusgarri bat bakarrik, jauteri egun bat da. Eta nik atxe maiten dut, iritsi ah. pertsonal bat emaiteko. E, pena atxe maiten dut, jendea, publikoa ez dela sobera mozo jotzen. Hori, Uh, eh, izan da gogo eta hortaz da mm, elkartean jatu izan da gauza batzu bultatzera, baina eh, nago ez ote dugun iauteri bat sortzeko partez ikusgarri bat sortu justuki eta pixka bat uh, zerbait aldatu behar balitz hori uh, litaike, baina diendea bultzatzea ez izaitea bakriki ikusle, baina uh, mozorroen bidez haiek ere ba, besta horren parte izaitea ez, eta bon, ba, batzuek entzuten madute eman gizuna, be, mozo gotzeko bada hastia hori, no? E, ara, hori penatxe maiten dut. Ah, Ega da, eta nia lehena izan ni erraiteko ikusgahirat joiteko, eh? Bai, bai, bai. Eh, nik ere bai. ez dut darneratua, eh, iauteriak direla, eta alta urtero egiten duzi horren inguruan aizizte propaganda egiten, zaurte bestiturik, jauntzirik, mozogoturik? Bai, bai, hori da. E, gero, mo, bakizu, eh, usaien kambiatzea mm, ez da hula seiten, ez da erresa, baina, bon, utzali taik egin usai hartzen balute uh, mozo gotzeko, eh, bat, eh, <laughs> bai, bon, menturaz aldatuko dira gauzak, eh, baina. Bada gaiik edo hula emaiten maiten duzik gai bat edo librea? Mozo gotzeko, mm ez da gairik, ez, mm-hmm. mm-hmm. mm -hmm. bako txaiten dan mesala. Mm -hmm. uh, Eta ez dut uste gairik ez da behar den,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 Uh, bai, gertatzen zaigu, ere hemenka gai munduko gai batzu ere aipatzea pixka bat uh, plazaratu nahi ditugunak, eta denetarik. Uh, Entxeatzen gira, ala ere zentratzen Euskal Herriko gaietaz, baina, uh, ara, depeitzen du urtean ze gertatu den, eta ze ez tabai dugun gure, gure artean ere, uh, uh, zeren idazten den uh, historioa ez tabai baita, emaitza baita. Mm Beaz, uh, eh, ara. Ah, izan zen, eh, berriki eh, eh, kaskarotetan biztan da emazten sartzearena eta orako gaiak. Bai. Betxut, A... bazterrak agotu dituztela orako. Uh, eh, guk, atera ginoen gai hori tutak, batean tutak ere egiten dugu hartzalo demoran, hori antzerki, dira antzerki laburrak, hori minutu ingurukoak, eta dira zenbait urte uh, egin ginoen antzerki bat, e, hori buruz eta guk hartu ginuen e, e, posizioa izan zen ebe, nesken alde. Eta, bon, gero, orta hilanda bat zen eh, latxana aperitifa eta ez tabaida piztu zen eta, bo, aldekoak biziki kontent eta kontrakoak batez eta, bon, sortu zen zala parta pixiat. Baina, bon, hori da, ere um, antzerki baten uh, funtsa ere uh, ez da piztea, eta bon, gero urte batzu pasatu ziren, eta gauzak aldatu. Mm. Biaz, uh, ez dut erten uh, guri esker izan zenik bate, eh? <laughs> Baina, bon, ez da bai da piztu, bai, hasteko. Mm -hmm. Berda. Bon, uh, beste pausa bat egin aintzin, nahi nuen aipatu ere beste zerbait eta adibidez hau. Bertran, Lapordikoa, pertsonaia hau sortu zen ere, biziki misterio izan zen astapen batean. Nahi. Zerak ere sortza ziste? Hori da, bera. Ba, ba. Bai, um, zendako sortu ginen pertsonaia hori, bo, Laporta egin mitzaga eh? Bai, Laporta egin bai. Eta, uh, eh, bon, Laporta emiltzareko antolatzaile izan gira urte frangotan. Eta gaur egun bezala, eh, guk ere guk problema, eh, jende guti urritzen zela, bai publikoan, bai antolatzaileetan, eta bon, pixka bat ez. Eta egin nuen gogo eta bat, ja, bon, ze, ze behar zen aldatu, eta nola eman zentzua besta horri, eta ba, ez da bai datuz bezala, atxe man historiari behar zela, e, historiarekin egin behar zela lotura bat, nola laporta emiltzara, e, eh, eh, garaian egiten zen, iraz mait mende, eta, bo, hola hasi ginen gogoetan, eta Bertran Lapurdikoa hori, Uh, izana da egiazki, eh? ez da mendetan, Lapurdiko bizkonde izana, eta ikusi ginen ba, bazela pertsona ja hori eta bon, gauzak uh, diren bezala erteko wikipedian ekusik ilmen bat zela. ez eh? <laughs> da, ere... Ikerketa sakonik ez ez dugu ikerketarik egin. Ez, baina horrekin ahi zan ginen, bat egiteko, eta sortugun pertsonaia hori, egin gintuen bideo bat zuleenik, errangabe uh, lapurtaren milzara zari eta sare sozialak eta baliatu, eta bat sortu zen misterio bat, eh, e, eta gero zabaldu ginuen, ara, egin erintzak eta hola, baina... E, Atiz polita izan zen, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, eh, horitzen uh, iz, kompasione, goaldekoak, beti Twitteren eta baitida, eta erotiak ziren, nor zen hori, eta arrunt, eta... Eta kemina sortu zinuten, hori? Eh? Ha, ah, eta funtzionatu zuen horrek, zeren, eta egin guren urte hartan, izan ziren karro, karro bildu zen, jendea bildu zen ere, biziki besta polita izan zen. Baina gero, bo, ondoko ortean, txen gaizki, gero gutixo, eta gutixo, eta bo, efetu hori, efetu horrek ez zuen ere, haunitzira eh, hon azkenean, hmm. Uh, gero lana galde egiten baitu ere, energia, gero berriz, bakizu, berras matze hori, eta Eta, ara, eta gelitu ginoen, guk ere lapurretar emiltzara, guai ginten bezala, arrazoen, berberen... Berdin, berdin, errepikatzen da. Berbera, berbera, eta guk edo demorarren erran bon, gu kaskidugu, uh, izan gira ez eta bat urtez edo, eta etzen nio geldu antolaketara, eta bon, suat errea ginen ez, eta... Hmm. Eta funksioan uste dut nahi ere gauza behertin suagertatua izan adela, eh? Eta, bon, pentsatzen ginen, eh, etzela berriz piztuko, eta ziren gazte bat zugur egana, nahi zutela berriz abiatu hori, eta bon, guk lehen zukurtean, eh, sumait bilkura tan parte hartu ginen, aheri erraiteko eh, ara, gu nola ginen lanean, baina gero eh, argi utziz, uh, bela honaldi berria haiek zirela, eta haiek egiteko gustu zuten bezala, eta... Ta... Uh, ara, eta inutuzte iruzpala ulapurtaren biltzara gehoztik, eta, bon, horrela, erabaki dute berreki, zutela berriz eginen. Uh, äh, bitsi da, uh, nolaz, lapurtaren biltzara, kestuen sekula, korrek estarik batzuetan bai, beste batzuetan ez. Ze falta da, gogo eta ekin duzue, bena... Bai, ez dakit, ez dakit. Uh, eta ez da gaurkoa, eh, nahi dut aspaldiko problema da. Bitxidan hola, besta batzuek bat duten uh, eh, kriston errek eta uh, beste batzuek ezoin beste, eh, ez uh, misterio den hori. Mm. Nafora Or... adibidez urtero bai, segitzen du, eta bai. beti berrak kastarekin, iduritzen zautek? Eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, beti bada errekesta bai. Ebe, ba, ez dut azalpenik horren ingurinan... Uh, ez da gu gauza omnitzen txatu gintuen garaian, eh? hori eh? konzertu, aski potoloak, denetaik, eh, bainan, bon, eh, ez du hartzen edo hartzen du batzutan, baina, ba, ez dakit, ez dakit. Gero, ba, da pena dela gelditzea, baina, zen hau zu, espadan neok sartzen antolaketara eta gainera, horren gainera publikoa espada heldu, bon, be, hola da. Hortengo, go, azteko iragarri dute, ez zutela eginean, salbu, beste behin ere, noho belegain bere gain, hartu nahi bali mazuen, mena hor zaila da, zenta antolaketan izaitela diren guztiak, deia aski okupatiak dira, ne ustez? Beti berdin ikusten dira ez, hor, ba- erisoinu, ba, hartzaro... Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, eta mm, indurutzen, zaitu fea uste dute, denak ustaritzekoak, eta, bon, teorian lapurdiko elkarte bat izan behar du lapurtaren milzarrak. Horrek du ez hartu ere, eh, ustaritzeko antolaketa zen, mainan jendea ez da identifikatu besta uni. Gero izan alda kontrarioa ere gara ez, eh? uh, ustaritzetik nior antolaketan, ah. ta, eta mm, jendeak lapurdi usutik, baina bo, ez da beti gauza bera izan. Guai, mhm. beste batzuek behiz hartzia, be, espero dut baiatze, baina bo, mm, zaila ikusten unik ere, ba ikusiz jendea ere ez dela horbiltzen egun horretara nola horbilduko da antolaketara. Zaila ikusten dut. Mm. Agian trompatzen naiz eta espero trompatzen naiz zela baina... Laster gaipatuko dugu bertsularitza, beste gai bat ere, mhm. gustuko duzuna, eta beste pausa bat, hau ere talde bat gustuko duzuna, pentsu dut beti, dut. Bai, dut, bai. <laughs> e, nik ere maite dute. Hau lehen diskotik izan zen, itxura faltsuak, Vai. kantua nahi zinu entzun. Bai. zure e, zainetan duzun e, jokero indartxu hori. Bai, e, lar, bai uste nahi du ditugun talde guzi horiek, gara iartako talde guzi horiek, eh? E, ene bera honaldiko musika, jok musika taldeak dira, eta bai dut horietako bada bai, niretzat referentzia badena eta ortako gogotik go, go entzunezake, ostion bezala pixka nostalgiaz behar bada. <laughs> Zer zira, kalme faltsu bat, e, maite duzu biziki pausatua eta ondajean eh, entzuten duzu musika eta izaiten aldira, hola zapartatzen direnak. Bai, bo, gero, jekazu deus Gero eh. mikro batekin e, maiten zaitu bai, gurarik. Gero denetaik, sinaz denetaik entzuten dute. Mm Ez da, enaiz mugatua estilo bati edo, eta buste frango bezala, en ustez, eh? Hale, itxura faltsuak beraz, aritz bide gainek hautatu kantua hemen dut, taldea. hori eh? Bai, bai, bai. <laughs> Arras. Kusi dituzu zuzu eh, alditan, eh, hauek? Uh, dut ferminekin ikusi izan dut, dut bakarrik ere, bain bakarrik naski, eh? Ah, bai. Naiz horretzen nun ere, baina... Uh... Ba, ba, horik ziren, pentsatzen dut kolegio kurteak edo, hola, abiaz. Non baita espada, no? Permisionerik eta... Ah, ez zinen ateratzen al. Ba, Ni pixka bat zahagun izu behin, no? nik ikusi izan ditut. Bai. Bai, bai bizikionak. E, segitzeko eta beste arglo bat nahi nuen bat bukatzeko gaurkoa, e, bertsuraritza, e, gaiten alda, e, e, Odola zure amatik, e, zure zainetan ere duzula, ez dakit horrek egiten duen eh? tira ukan duzula bertsularitzari? Be. Uh, ez dakit, uh, menturaz bai, man batez ere, hori ere tipitan bertsu frango ikusitut gura soekin eta, ba, pentsatzen dut horren gustua etxetik dutala, eta, bai, uh, bertso zalea naiz, eh, pentsatzen dut, uh, beti danik, hor, nok eman nautan transmititu edo ez dakit, eta igualdu funtsean, hmm. importantena da, bertso alitza gustatzen zaidala, eta... Bertsutan alitzea gutiago aldiz? Uh, naiz bertsularia ez. Zira bertsularia? Ez ni gaiak emaiten ditut, bertsularieri. <laughs> baina... Uh, idatziz egiten adituzu? Ba, bo, idatziz, ba, idatziz, ba. Baina, ba, nik atxamaitu, kristiton gaitu dutela bertsulariak, jarritzen aiz, bat zutan horako lanak ateratzen dituzten, hola, bi minutaz, uh, zinez, behar da gaitasun berezi bat, eta uh, ni beti jarritzen aiz, uh, eh, zoin azkarrak diren batzu, eta... Ez dute behar buru muina eta behar pentsatzeko manera, ez dakit nora ateratzen aldira. Ez dakit uh, eh, norakoa duten, gero bai ikasten da hori ere. Eh, bai? Bai, bai, badira eskolak, eh, badira prikaldean handana bat, yeah. ere bai. Eta bai, hori ere beste gauza bezala ikasten da. Ikasita ere, behar da, menturaz, beste zerbait gehiago, ino... Uh, Gitea behar duzu. Gite bat behar da. Bai, behar da edo balin bada hobe ez, hmm. baina bai, ikasten alda bertxotan, eh, bai, badira aurra unitz eh, bertxo eskoletan ari eta ikastoletan ere ikasten dutenak, eta eta ba, hori importantea da bertxoaritzak aintzina segidezan. Ha, ah, eta hemen aldean, biztan dena, nola ez aipa bertxoarien lagunak elkartea, beti buruz ira? Elen eh, dakari zira? Bai, bai, bai, elen dakari, eta gai emaile taldekoa naiz ere bai. Eta, eta beraz, aurten nisi sila ba izan da, beraz, zelan dugu lan bat. Bada, bada dinamika interesgarri bat, eta beraz, ara, gure lana da hori segitzea eta intzina ere maitea hola iraundezan. Ira, ira, ira Bada, eh, ez dakit kirolean eh, badituzu eh, izar batzu eh, hemen bertsularitzen badira bentuaz arzaiuz bezalako batzu lujanbio edo mm. maia batzu odei gaiat japa egiten du bada hola zerbait gazteak tiratzen dituenak ere? bo, posibe da, posibe da, uh, ez dakit gazteak nola pentsatzen duten, uh, <laughs> baina, bai, gero batez ere xapelketak eta izaiten darik Euskal Herrikoa konpazione edo te, telebistan eta saretan eta unitzateratzen da eta ikusle haunit izaiten dira eta behar menturaz posibela gaztean gan zerbait uh, eh, pistena alduela pentsatzen dut bertsualaritza maitatzeko lehenik behar dela izkuntza maitatu eh, hori da lehen biziko baldintza hmm. eta bon, uh, eh, berxotan hausartzen diren gazteeri ba, txalo, zer enta ez talan egesa. Ba, horre, pixka bat, antzerkian ostion aipatzen behar idazteko eta behar hausartu eta menturatu, ba, gauza bera, ez da lortxatu behar, eta tanpiz, palin baduzu, maila edo la, baina egiten, egiten aldira ala ere gauza politak eh, kriston mailaukan gabe, eta hori da ere bertxolaritza. ez? Eh, lehen garai bat ez ostatuetan tari ziren, bera maitarik bertsotan jendeak, eta pentsatzen dut etzira denak bikaitzeko <laughs> bertsulari honak ere, baina nari ziren, eta Euskararen inguruan, eta bon, hori da pixka bat ere. Mm -hmm. Ez da pentsatu behar bertsularitza bakarrik dela izahen edo gauza bat. Eh, e, ara, nik gauzako laik ikusten ditu Ba, eta gaina atfinitzeko berdin, eh, oh, berzulari txapelketa nagusian eta izan zira gai eh, egilen talde hortan ere, bai. hori ere pentsatzen dut bizik interesgarria dela, barnetik ikustea ere, ze girotan egin behar duzien, biskat gai desberdinak behar duzu hautatu, umore, seriosak... Uh... Bai, nik biziki bizik interesgarria eta berazgarria atseman nuen, kolenik taldean baginen, uste dut edo ginen, eh? eta zientz Euskarri osokoa ginen ba hori lehenik uh, eh, intesgarria atxeman nuen, eta intesgarria atxemaiten dut uh, eh, bertsuaritzan den uh, nazio ikuspegi hori. E, azkenean elkarte guti dira uh, <laughs> ikuspegi horrekin ari denak lanean, eta zentzuortan intesgarria atxemaiten dut, gero bai gaiena, bai biziki bai da luzeak eta izaiten dira, e, baina intesgarriak, eta xapelketa batean gauza haunitzi behar da kasu egin. E, gaia bera, nora formulatzen den... E, Hizbako txak bere importantzia? Bai, bai, bai, bai, bai, zinez. Eta asko bada jokoan ere, xapelketa batean, ez? E, beraz, e, gure lan aiz da, gaia albezain ona aiz aitea. Bai, hortako biziki da bai da luziak izaiten ditugu. Eta eniz horren pasatzen uzi hortan, Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Euskal Herrikoan batez ere, uh, ari dira bilkura batzu biziki luziak, bai. Baina, uh, behar da, behar da, uh, uh, bon, gai emailak bat duardura bat, ala ere, importantea dena, uh, bai, hain zinetik egiten den lan guzi hori, bai, taula gainan ere bai, gai emailak emaiten du pixka bat saioari egitmo bat edo, ez, ez, eta bertsolaria ere eroso senditzeko eta badu ardura bat gai maile batek. Hori ere bai badu zomaitu urte harin izala eta bai, gustatzen zait lan hori. Eh, gero ez da batek gauza bera xapelketa batean uh, prestatzea saio bat edo uh, plazako saio bat, ez? Plazako saio bat ez da, da tentsio bera, ez da askoz uh, askatasun gehiago baduzu umoreak ere leku gehiago hartzen aldu. Uh, ah, mm. Gero egia da, iritsi pertsonal bat emaiteko, nik xapilketetan nahi kulke ikusi umore gehiago. uh, <laughs> ah, bai, iritsi pertsona da, ez da, ez da bat, baitez badenak enekin ados, baina uh, ah, lana ondia galde egiten du, eta hortako, ba, eh, taldean ere izaiten gira handena bat beti, eta eta ara noiz nahi metuaz baduzu ora autuan zirelaik edo mementu batez, du gai hau untxaliteik eto. Bai, eh, bai, bai. Gertatzen ez? Eta ba, notatzen dituzu? Uh, bai, batzutan ahazten dut ere. bai, gai baten idaztia, uh, eh, pixka bat antzerkiarekin gauza bera gertatzen da, antzerki bat idazten zularik ere. Edo kantari batek, kantu bat idazten gauza bera izanen du. Uh, ez da eskirreitea bore, gaur harratxaldean idazten dut hau hau hau eta ipiztu zure horren egelua, eta bon, batzutan ez ez geuse ateratzen, edo den Pogoska hori ere ez biziki ona ez. Ez da hola martxan, badai bada inspirazio gauza bat, batzutan bate pentsatu gabe ere heldu zaizu gai bat burura, eta askotan horiek izaiten dira gai oberenak. Mm Hori da, beti burua ketan. <laughs> bai, beti, beti ez dakit. Bo, ariz bidegain eskertuko zaitut. Bo, bon. arte eto Mil zuri. Eta hartzaro hon, guai abiatuko baitira denak, hor, kaskarotak abiatu ziren, eh? Jonden aste buruan, ba, dira? Ba, ba, ba, Oia, dira bazterrak arrotzen, bai. Mm -hmm. Mil esker zuri, ariz. Mil esker Adio. Izan eta justoki eh, saio hau behi zentzuten alko duzula sari partez, eh, seiontan uh, arantxarekin, eta gure sarean ere, gure irratia puntu, eusen, izan untxa,